Eh, twahisemo uganira n'umuririmbyi agezweho muri kino gihe yitwa bifeyise biboneka neza yuko eh, yavuye mu ba amateri yagiye mu cyo bita porofesiyonalizme amaze iminsi ari muri eh, management ikomeye cyane aho kino gihe ari kumwe n'uwitwa harijo imfura ya isanganiro Award. Eh, ibyo bakora byose ari ibintu biba byiyumviriwe bifise iyo biva n'iyo bija bifise ishingiro bifise icyo bishaka gushika ko kuri bwite we canke kuri umuziki Burundi eh, muri rusange iryo terambere si iryo muririmbyi gusa mugani ry'igihugu uno munsi rero tuza kuvuga iki tuza kuvuga ku byerekeye cyo bita porofesiyonarizme cyangwa kalite y'icyo umuntu agiye gukora umuririmbyi ahera henshi ahera ku cyumviro cya karite iyo yumvise indirimbo yiwe iri kuraregarega arayireka akazoyitondera gushika naho isohoka ateguye ibiteramo ntagere mu giteramo icyo cyose akavuga ati ikintu kitabonetse eh, nditonda hanyuma agashobora no gushika ku rwego mpuzamakungu kugira ngo agende atera intambwe eh, ni naryo iterambere ry'umuziki Burundi twese asabye n'abategura kuri kiganiro so kwifuriza ikaze mu bw'ibyo harimo jado nk'uko rero byama twama dufise nuvuga ikintu cyitwa eh, amakuru atandukanye twamenyesha ko muri kino gihe uno mwanya ko twumviza ku munsi wa mbere itariki na 15 bamenye yuko umuririmbyi Fortran ariko araba hakujya mu gihugu kibanyi eh, ce hirya ya Kanyaru avuye gutegura bica bigenda neza mu kanya rero twumviriza akaririmbo kabaye mbere umwana agira kane w'iyo higana yitwa isanganiro awadi ati ndasabye ijambo tujye tumwakira tumuhe ijambo atuganire ibyo arimwo ari we ari mukombozi ari yoya ari uheruka spokesman n'abandi bazovuka vuba vuba tugiye kuyitanguza n'amahoro n'amahoro n'amahoro namwe yego cyane turaguha ikaze muri studio za dusanga bice ku telefone ubwanira uburundi buraririmba murakoze cyane yego muri kino gihe rero twasanze yuko umwana agira kane wisanganura awards ari mu gikorwa gikomeye cyane cyo kugira production akashaka atera imbere hadisanganira yemeye kuteza kuba iruhande y'umwanya wose ubu baduhaye indirimbo zishika zine dusigurire gishasha n'ikihe ga eni ego muri kino gihe turiko turatunganya igikorwa kidasanzwe twasanze ngaha hagati mu gihugu kitari bwatangure mhm. eh, mu kwegeranya abaririmbyi basika nko kuri batanu ni ukuvuga ko uh, turabaye ikaze kugira ngo dukomeze tubahinyanyurire indirimbo zabo indirimbo zisohoke zifite n'akanozere mm. ego ushaka gukorana nawe iyo bigenza gute yoza hehe iyo telefona gute ni turi igitega muri karitsiye yoba ariko byiza twotanga nimero ya telefone ku badukenera hanyuma bakaturonka ni mirongo itandatu n'icyenda eh, mu gisagara ca bujumbura akaba mu manuko cayemo mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura eh, muribuka ko hariho umuririmbyi umwe gitari neza amugaye amaso atabona mugabo uravye ingene avuza ukabona nyine ko hari ibintu bikomeye kandi akaba akorana na FLM turi kumwe kandi na Nadine yatuzaniye abandi bashyitsi bo muri FLM turaguhe ikaze muri sitiyo za radiyo urakoze cyane kirisi yego eh, uheruka hari abo mwakoranye uriya mu turabona yuko watuzaniye abashyitsi banza utubwire efereme ni iki eh, uwo mugambi wa efereme n'uyuhe hanyuma uco twakirira abashyitsi watuzaniye muri sitiyo za radiyo ego umugambi wa efuremu umugambi nkoramwo wa efuremu kubera efuremu ifise imigambi myinshi ni umugambi uri kurakorera mu mazone ane yo ngaho i bujumbura ariyo kamenge kinama musaga na cibitoki rero muri muri ayo mazone twarakoze ibikorwa bya bavyita ngo aide monétaire kutanga amahera nka kujya bafasha bagatanga ibiharage cyangwa ibindi mugabo kandi twarakoze eh, n'ibikorwa byo kunywanisha muri ibyo byo kunywanisha rero hariho amagurupe y'utugenegene yagiye imigwi y'utugenegene yagiye irabaforme ngaho kandi bifuza kuzona bandanya umugambi waheze abo bantu rero babiri muri bo mu babafasha twazananye akaba ari uwo kumusaga musaga n'uwo mu cibitoki aho byo bibagoye rwose kuko urazi no mu kirundi baravuga ngo amazi masabano ntamara imbyiro daboro ayo mahera ntaba ari menshi ku buryo byo babuza gukora ni ukuvuga agumye arindiriye ayo yonapfa kuko n'amahera make kandi n'amahera aza gusahiriza uwufise icyo ariko arakora kuko mwabonye ko ari ngombwa ko amafaranga atangwa ubwa mbere twumva amashyirahamwe atanga amafaranga yahora atanga ibigori n'ibiharage ni kubera babonye yuko ibyo bigori n'ibiharage abo banyagihugu baca babigurisha ugasanga yabigurishije amahera make cane agacahomba agacahomba gose cane kandi babiguze n'amahera menshi kandi urumva si bose bajya ibigori hariho abajya ubufu bw'imyumbati hariho uba atafise ikibazo c'ivyo vy'ukurya bariko baramwirukana mu nzu uwundi nawe ku ishuri bimeze nabi uwundi nawe agwaye FLM uretse uwo mugambi wawo wo gufasha mu buryo bufatika bwo mafaranga hari ikindi kintu gikeregwa kijanye n'imico kama nivyo ego cyane kuko imico kama n'ikintu gituma abantu banywana yari mu rukurikirane rw'ibikorwa byo kunywanisha abo banyamuca mubigenza gute eh, abo twazananye bagize ibyo tugenegene mugabo twaragize eh, n'inkino z'umupira ego twagize ibintu bitandukanye twaragize n'ikiganiro byitwa komedi kiyago cyabereye muri izo zone zose aho abanyagihugu batsindira udushimwe bakayaga ku byerekeye amahoro ibintu nk'ibyo mm. ego reka rero twinjire mu kiganiro eh, nyezina ndabona ko ari abapfasoni babiri reka tubahe umwanya bidondore jewe nitwa niyo ngabo muri goreti bantazira feza nkaba mva muri zone musaga nanjye nitwa ngabirano neomize nkaba mba mu cibitoki mm-hmm. ego efuperi ngo barakoranye umugambi wo kunwanisha biciye eh, mu by'imico kama mwutubwira ingene bimeze mwagize iki ego mu by'imico kama twarateguye intambo z'ikirundi turategura n'udukino nyine dusanzwe nyine tw'ikirundi duha akarorero tubyinire twumve ko aya majambo nkoramutima ashobora gushikira uri ko araryoherwa abyina mugabo akasigarana ijambo sinzi ko hari umwe muri mwebwe yoba asanzwe ubyina urabyina wowe eh, tugire ku muriri hariho nk'ururirimbo rumwe baririmba ngo kutavugana niyo ntango y'amazimwe kutavugana ni isoko ry'amazimwe twagiye aho karimo turagakunda cyane muri radiyo isagariro kutavugana n'intango y'amazimwe jambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi dufatiye nkajya amajambo ari muri ndirimbo mugafatira kuri vyumvire filme eh, ibasaba ngo mubiganire ko nk'iyo ndirimbo ubona yumarira iki abantu urabona nk'ubu muri iki gihugu haragahitiye twamise ku musaza twamise mu cibitoke umuva eh, mubona bishobora kumarira iki abarundi cyangwa igihugu eh, birimo akamaro rwose kubera muri ayo majambo iyo abantu bicaranye bakavugana bavugana ku bibazo bitandukanye biba hanze mu kuvugana rero niho batorera umuti w'ikibazo atakuvugana kurimwo nta muti w'ikibazo uboneka eh, hanyuma rero kandi icyo nabonye muri efereme ni ukuvuga yaranywanishije urwaruka kugezaho urwaruka rwo rwonyine rwibonera ko rukeneye kubaka ikibano ciza n'iterambere rirama bivuye muri eferemu ego natwe twarabonye akamaro kadasanzwe kuko twagiye turahura n'imigwi y'urwaruka yo mu kamenge duhura n'abo ku musaga turahura n'abo mu kinama tubamo natwe bo mu cibitoki kuko tugenda dusangayo inshuti zacu bivuye kuri FLM bagiye baratunywanisha ugwaruka rwo mu cibitoki n'ugwo mu kamenge aka kanya turafatanye mu nda Ego turi mu mpera y'ikiganiro tuko turagira tashaka tubaha ijambo eh, rya nyuma muri kano kanya muri kino kiganiro turazi yuko eh, mubwire muti tugereranije ibihe tutari bwahure na FLM muri uwo mugambi kunwanisha biciye mu mico kama eh, hari byari bimeruko ubu tubona ari uko ejo twifuza gukorana nayo ibi umugambi uragire iherezo mbega FLM niyavamwo bizaba biheze nzoca kujyana amaroza asubira inyuma canke mubona yuko ivyo babigisha izo bagira akamaro muri kazoza naho FM tazo bihari duhereye ku bya kera mwarimo mutaramenyana niki gihe mubana nayo nejo mugiye wa muri kumwe mubona bizogena gute bo FLM nubwo izoba yahagaritse imirimo yayo ubwa mbere hoho ntitwari tuzinanye ariko none ubu baratunywanishije turazinanye nubwo batazoba bakiri inyuma yacu twaramaze kumenyana ubumwe buzogumaho ego mm-hmm. najye mvuga nk'uko nyine ni ukuvuga yuko igikorwa eferemu yakoze ni igikorwa gikomeye cyane rwose yakoze ibikora inka ni ukuvuga urukundo n'umubano yerekanye ni ukuvuga rwaruka rwose ruguma rwemeza ko ruteza kugendera kuko uno munsi nta gatima Kagatima atari ugaruka rugifise bivanye n'ingene baronse inyigisho muri efereme kandi noneho no mu rwaruka uno munsi rushira imbere kwiteza imbere bivanye n'ikiyago cyayazwe muri efereme Ego tugo turangiza na dine turazi neza yuko iyo shirame FLM ryakoranye na Radio nibiganiro bitandukanye ubu ntiyoreka kuja mu Burundi muraririmba tuko turavuga imico kama n'imvyino mbega ko bama muri Radio Isanganiro igikorwa muko murakora mukarana uh, n'aba bantu ba mu makomine canke amazone atandukanye igisagara ca Bujumbura aho ego turabashimiye cyane muri kiganiro ubundi uraririmba tukiraca tubandanya n'aba bashyitsi dufise eh, muri kino kiganiro tuza kubandanya tukaba tubashimiye cyane ego murakoze namwe yari ingabirano neomize ava muri zone cy'ibitoki mm. niyo ngabo marigorete mva muri zone musaga eh, ndi kumasabona di nakora muri efuperi ariko mukanya rero tubandanya n'ibyo mu Burundi buraririmba aho Burundi buraririmba rero bwaganiriye na bamwe eh, mu baserukira umugambi eh, FLM yashize mu ngiro eh, mu rukurikirane rero bw'ibiganiro tuko turakora mwarumvise Gentil mumvise n'aba bavyeyi eka turabandanya n'ibiganiro vya Radio Isanganiro cyane Uburundi buraririmba gusunika ngo ashike kure akora ikintu kitaregarega kitagira agatosi mu kanya rero muko muriyumvira uti mbega uwo muririmbyi w'umunyarwandakazi ariko akora iki mu ndirimbo z'abarundi bwanwa cyane cyane ubururu baririmba ni ukubera ko ari umushyitsi muri sipetakiri zokomeye urwego mpuzamakungu itariki indwi z'ukwezi kw'indwi azoba yashitse ari kumwe n'uwo muririmbyi wundi muko murakurikira azoba ari gabi habe ari fortran mu gwitwa exo na nabajya akaba rero eh, icyo gihe izaba ari igihe gikomeye rwose muritegura rero mubwirane kuko uburundi buzoba bwagize iki buzoba eh, bwahezagiwe kwakira abashyitsi bafise inguvu eh, n'ininya icyo bita mu rurimi rw'ifaransa do renome internationale aho rero izoba ari mugabo kanini ku mutima ati muraza mwirabira akayaga k'imana katanganyika kaducinya nino aho muzobona imvubu zitambana n'abantu ntandi muzobisanga atari mu Burundi abashatse kwekura ku mutwe kwekura kabagiye kwa fizo barayibonye nuko rero abo bantu mwarabumvirije murabakunda mudoze rero kubaraba tuzoraba akaryo ko kubiganira ko mu biganiro bizokurikira aha nukuri biribonekeje mugabo ndazi gituma muri kino gihe eh, uri mu kintu gikomeye gikomeye citwa lebo ikintu kimaze imyaka abaririmbye bifuza citwa Trebeka ego eh, muri ibyo dutangura uno munsi rero mu gutangura ikiganiro tuba tuvuga duti kino kiganiro si ukuza kwihaya ngo uvuge ngo nakoze ibindi ko nkora ibice nk'indota nkora ibi mugabo ah, pana kuvuga ngo iki ni icyumviro cyakora ku bajene gusa mhm. cyangwa ngo gikore ku bakecuru ya mhm. abatama bakecuru n'abana bato n'aba bose urumva mu gihe kije aba bose vuba urumva yuko ni cyumviro gikomeye rwose ngico rero gishyize mu ngiro uhereye ukwandika ego wisunga iki kugira ngo uvuge uti jewe iyi texte yanje amajambo ndiko ndandika eh, numva yuko ibyumviro mfise byose eh, cyangwa nguvu zose mfise imana yampaye nazimaze eh, sinakoze ikintu gifisa kigarukira ndumva ko nahejeje eh, uhera hehe wiyumvira gute ubigenza gute kubishira ku gipapuro nk'ayo majambo yeje kuturubwira uri kurarapa twayumvise yuko afise ibintu byinshi wisunga hmm? eh, ku bisanzwe iyo uri kurandika ikete hmm. urazi kutangura utangura introduction hmm. ndabizi neza wowe kirishya twese twavutse tuzi ko ibuye ritembagara ahantu hamanuka eh. ariko inzu ubona ryagize sans contraire riduga rija muri rirare ndazi wo kwiruka no mm. gusara ugasara eh, muri ico gihe rero nariko ndasigura ingene zigenda ingorane zigenda zikurikira hariho ndaguciriye agace kugira ngo ntahure igituma navuze nkaho karorero eh, twari kumwe n'umubyeyi ari aho mu modoka hanyuma bashiramo ijya ndirimbo igitangura mubwira umushoferi yongereze volume mm. hanyuma uwo mubyeyi arumviriza ahejeje iheza cavuga ngo yo umwana arangwa aya majyambo ngo yakurahinga ngo ndashaka no kumubona umuntu atakunda n'ibintu by'indirimbo eh, urumva deje ni bya byiyumviro bikora kuri bose kuko eh. hariho abari interese n'amakuru y'inkino uh-huh. hariho abugururira radiyo hageze umwanya w'amakuru uh-huh. urumva ifu kumutiva umuntu wese naho yoba akunda umupira naho yoba mm. akunda amatangazo kugira n'uwo muziki wumviriza urahejeje kwandika uragiye muri studio mbega studio ugerera muri iyo yose ugira shwa gute bigenda gute kugira ngo ugume muri ya karite turi ko turavuga eh, jeni ugiye muri iyo yo yose ah, eh. kugira ugume muri akarite dusigurire eh, ku hariho eh, nka twebwe turi abaraperi tuba tuzi umuntu ari fort cyane muri production ya hip hop hmm. urumva ugenda wiyorienta kuri we hmm. ni nk'uko ushaka gukora afrobeat uvuga ati hari umuproducer ngaha neza hmm. sana kuri afrobeat urumva eh. bivanye na style ugiye gukora uravuga uti sinca ngenda ku mu wawe wose ngo kubera ko Eh, ari igihangaga mbwa ubanza kuraba ufise inspiration y'ibyo eh, kuraba yuko ivyo bintu muza kubihuriza ko yego mhm, mhm. hanyuma mbega kunwana hoho hmm? eh. kunwana hariho umuntu aza guca amafaranga ukagenda ukaririmba akakwaruzisira kandi akabikora neza kubera ko abizi mugangira hari n'undi dusigurire ubanza utubwire ingene wowe ubona uko usigaye uri muri rebo ufite abakozi babikora ubwabo hariho aha two tuganira ko mm. eh, eh, batararonka nagiye narigeze kuba ndiho ntararonka kuko nta mezi atanu ndamara eh, dusigurire wabigenza gute kugira ngo ushobore kumakisimiza ku bisanzwe bakakubwira genda turayivuza turaza eh. ugaruka kuvuga ku ntambamyi eh. duhereye ku ntambamyi z'icyumviro intambamyi zo kwandika intambamyi eh. zo muri studio intambamyi za poromosiyo aha turacavuga ibigenda neza kugira ugire do karite donk urajyayo mu maradiyo mm. mhm. urahita ku maradiyo mhm. asanzwe atari ngaha mu Burundi atokumviriza isanganiro canke ngo yumvirize mm. CCB mm. canke Ibuja FM canke umuntu arashaka kuvuga turetse ko eh. ariko arakurikira radio twebwe twe tuvuza indirimbo y'umuntu ari uko babipanze bwa YouTube yakira ushaka basa 8 y'ijoro uri mu rucaro canke hose umwanya wose ukenereye waje gukora ukura ruhukumviriza la différence ego eh. kandi urumva bitanga honneur iyo mm. ubona oh, iyo ufise abantu bagufollowing hajya kujya ubona zia views ziba nyinshi mhm. eh, niko nk'ubu dufate par exemple nsavye nka featuring nk'umuririmbyi wo hanze mhm. ikintu ca mbere agusaba niyo akawunti yawe ya YouTube mhm. akaraba izina ryawe ngene rivibra akabona abantu bagukurikirana ingene bangana akabona ko uciye wiyumvira rero kugira clip video yego eh tubwire kuvyerekeye quality ya clip turazi neza amatwa dusumira eh, turaza kubigaruka ko kuvyerekeye management ya Trebeka mm. eh, mugabo ndapfuye kubicishamo ndazi yuko muri Trebeka bazofata religion na Bface bakaja muri Afrika y'Epfo kuza gukora video nziza kandi muri Afrika y'Epfo igihugu giteye imbere gusumba bino bihugu vyo muri kano karere eh, ko mu seruko bwa Afrika dusigurira ukarondera umu producer nka kujya warondeye karite ya studio ya audio mm. ukarondera na karite ya ya video nukuvuga kamera kamera iri professional mm. uh, ehm, hari ivyuma vyinshi mm-hmm. biba bikenewe ugasanga nk'ubu ikintu cama abantu ni nuburyo mm-hmm. urashobora kuba wowe wateye gukora clip mugabo hakagira appareil kunanira gukotesha kubera ko ata amafaranga kubera ata amafaranga ugira eh, urumva muri muri qualité tukiri muri qualité aravuga uti eh, kubera ko uburyo bw'amafaranga muri ico gihe tabo ushobora kuba utaraburonka kubera ugikenye aravuga uti ntigezwa kurondera ayo mafaranga arondera abantu bayantiza canke bayangabira canke bayanterera ego byose eh, bibaho kuko service urumva deja proposition ntiyama iri positive gusa mm. barashaka kukwankira canke bakakwemerera mm. wewe uvyakira uko nyene kuko nico wiyemeje none ubonye ubonye urashaka kuvuga uti bon njyewe iyi ndirimbo nayisohoye mugabo amavideo sinda yarankorera uburyo ndavye qualité uciba nka 60% nshaka gushikana 99% ko 100% iragoye ukavuga mm. ati reka ndindire mu uza nze ndabe yuko ni kujya nyene rero no muri show urazi ko hakenegwa sound mm. iri professional nyene itazokumara amazi tutazoririmba ijwi ntirirenge ku metero mm -hmm. ica kabiri urarondera podium nziza eh ica gatatu urarondera promotion kugira show bayimenye mm -hmm. amatara amatara ibintu mm-hmm. vyinshi sana ibintu mm. amakamera abasekirite abasekirite azoteba ashika kuko mm. vurema afise ishaka hari abantu bavuga yuko Eh, kubera ko hama hariho kenshi muri iki gihugu ikintu usanga cibagiwe cyangwa cyatuwe n'ubukene ngo bice bituma ngo n'abakunzi b'umuziki w’u Burundi bagabanuka ngo ariko iyo babonye ibintu kalite ngo baba benshi ngo bigaca bigira akamaro mu iterambere ry'umuziki Burundi nivyo eh, je nibaza ko ari ivyo kuko mhm. nibaza ko ari ivyo eh, mugabo ngo ari abantu benshi badakunda umuziki kugira ngo bagiye basanga habaye amayeri technique mu maspektakle ugasanga eh ugasanga eh, ni sawa babwiye ntuyirespect nk'ivyo eh, nyene tugaruke ku bintu eh. vyerekeye ibintu moral ibintu vyo vy'umuntu ngera ate hari ibibazo bibiri vyama bikunze kuvuga ukumva umuririmbyi turi abatumye abantu saa 9 atanguye saa 1 ijoro hari abantu batasha abana bakenyezi umuntu yaba yarishe kubera wewe hama gace genda atakubonye nk'ivyo nyene navyo nyene birimo muri karite yo guteza imbere eh yego birimo vraiment birimwo kuko iyo udesheje umuntu ah. n'undi azotegura ibindi azovuga ngo bajya ni bajya niko vyama ego hakaba no kumebla no kuvuga gupanga gupanga ingene biza kugenda ugasanga eh, eh hari nk'abaririmbyi ugasanga liste ya programme uyipangiye aho nyene aya urumva deja ngaho bice bikugora nawe mwanya bategura ntubu ugasanga ugasanga nkubu gutangura sa 9 ugasanga hari abaririmbyi batatu bari kuba nka 10 yego mm. uca usanga nyine ari ibintu biza gusubiza inyuma mm. kandi bisubiza n'inyuma n'izina ry'iwawe n'iry'abandi kuko n'uzotegura ibintu inyuma y'iwawe bazotinya kujyayo mm, baca babona ati bihapfa kuba kwa bya bindi Ego cyane twibutse ko yakurikira aho dusanga tuganira uburundi buraririmba twa turavuga ku byerekeye eh qualité y'umu artiste no kuvuga aho atubwira ati eh. arifuza umuntu amufata mu mugongo bimwe vy'uburyo nariko ndakubwira usanga ahura navyo akiyumvira gukora clip ya karite ntabishike umva ivyo vyose uriko irabigukorera ivyo watubwiye vyakarita kuko n'ubu naje ndabazana indirimbo nshasha gusa eh. isomeke nakoreye muri Tanzania urumva nyene no mu vyanzanyano birimo dusigurire icyumviro gukorana na Trebeca cyatanguye gute twababonye puf mugiye Dar Salaam eh. igikarasi umwanya yari imaze hari hakenewe iyindi mhm. kawaida nari nateguye yuko iyi ndirimbo izosohokana na videwo ariko mhm. ntibyakunze kubera porogaramu dufite ni ndende mugabo izosohoka mhm. ego ego none nk'ikintu wumva ushikiriza bari kubakurikira nka dusanga tubabaje n'ikibazo n'ikihe je ikintu nashikiriza nuko nuko eh, nuko eh atuba anafise ibyo byose ngo ameze nk'umunyagisagara atazi karti abamo atazi nimero y'inzu abamo rero n'abanyagihugu nabo bige kujya kuri youtube yutube bashyire ko ama viyuzi mm. bagire subscribe nyine bakomante berekane ko abarundi bafise ntuzeye mm. eh. sivyo eh biratandukanye none azumufiyanse ubona neza cyane eh, ahaye nta chance ndazi ko nko muri kino gihe uri kuratera imbere imanika iraguhezagira nk'aba tanzaniyakazi aba south african n'abandi bari barakurota ubona bafite ishansi cyangwa uba urabakuramo eh, urazi ndakubwire hari ikintu bita gukubita ubushaka kurira mhm. urumva eh, eh, gutera imbere ufashe ibintu dukarite murakoze namwe murakoze turashimiye kandi namwe murakoze cyane isanganiro kuba mufata umwanya wo kugira mwumvishe ibikorwa twebwe tudashaka ah. kubashikiriza mukanya akari mu kiyo waraza kavuze inyuma ya kiro kiganiro monde mukumvize ko mukumvize kose ndashimiye Jado Munga bw'ivyuma mwese mako murakurikira bino ganiro tukaba tubibutsa yuko Fortran ujya mu Exo